Euskal Herriko ehun bat haite txihorzien prefet berria Frederik Espainiak alauano Jean-René Etxegarai eta Lucien Betbede biltzararen presidentaikin biltzar horren geuan aipatzeko. Luce eta Zabal aipatu bada herri elkargoa berria eta herri txipien hausapesen lekia hortan, boskatuik izan den mozione batek biltzararen kargia finkatu du. Lucien Betbede, biltzararen presidentaen abea, biltzara indartuik izanen da horren dela medioz. Eben, uh, biltzararen azkartze bat, bai, segur, uh, orai arte randutan bezala, uh, elkarte bat zen, herriek parte hartzen zuten edo ez, aldiz orai, hausapezen uh, kontselu hortan, dira hausapez guziak izanen dira. E, herri elkarguaren hausapez guziak. Eta hor, um, egunetaik uh, eh, eh, laurdenek eh, madute galdera bat edo zerbait ekartzeko herri elkargo hortan egiten ahalko dute. Eta hori de, erreglemandu hortan da eta uh, barnatzen ahalko ditugu uh, gai, uh, gai desberdinak eta berdin uh, gai batzu ekartzen ahal ere uh, senditzen badugu beharra. Helep, herri elkargoa berriai. Lepoatuik izan zaion herri txipiekin huyantarsun eskazai arapostu baten ekartia ebai, espantxa die biltzareko kidek.